بسم الله الرحمن الرحيم من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال ذاك العظيم علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj put kojim ćete biti sakupani. وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله Aktivna islamska omladina Kaže se da je Ibn Sirin kupovao svoje majci uvijek najljepše platno. Svojim rukama bio i kaže pripremao hranu i svojim rukama bi tu hranu stavljao u njena usta. Kaže hranim je onako kao što je ona mene hranila dok sam ja bio mali. كن تقيا وكريما كن غفورا ورحيما كن تقيا وكريما كن إذا Kaže se da je jedne prilike majka ga pozvala pa kaže odgovorio sam mojoj majci jednim grubim tonom. Kaže pa sam se prepao Allahove Đelšanu kazne pa sam kaže otišao i oslobodio od parova. تقيا وكريما فإذا عزت يد الخير سفيا وكريما الناس بصدق وانشر Allahov robe, uf, ne reći svome roditelju, to je kod Allaha Želešanu veliko.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 Govorili smo o ovom najbržem i najjednostavnijem i najsigurnijem putu koji vodi čovjeka do Allahove dželešanu milosti i Allahovog ridoana i zadovoljstva. Pa smo spomenuli neke ajete iz Kur'ana koji obavezuju muslimana na dobročinstvo roditelju. Tako Kur'an jasno ukazuje da je dobročinstvo roditeljima strogi farz i stroga obaveza. Također sunnet poslanika sallallahu alaihi sallame ukazuje i obavezuje muslimane da se lijepo obhode prema svojim roditeljima i nema razilaženja među islamskim učenjacima nema razilaženja dakle među našom ulemom da je dobročinstvo prema roditeljima obaveza muslimana a da je nepokornost roditelju jedan od velikih grijeha koji može da izazove jako ružne posljedice prema počinitelju prenosi se da je Alija ibn Husein ibn Ali, to je unuk Alija radijallahu anhu, da je bio jako pokoran svojoj majici i veliki dobročinitelj njoj. Pa su ga jedne prilike upitali njegovi ashabi, njegovi drugovi, ti si pokoran svojoj majici, no međutim, kaže, nikada te ne vidimo da jedeš sa svojom majkom skupa nikada nisi sjeo i da ručaš sa svojom majkom, a ti si joj dobročinitelj. A od dobročinstva je da joj praviš društvo kada jede i da jedeš zajedno sa njom. Pa je kazao tako mi je Laha, kada moja majka jede, ja uvijek sjednim pored nje. No međutim ne jedem sa njom, bojeći se da zalogaj koji ja uzmem i stavim ga u svoja usta, da bi možda moja majka mogla poželjeti taj zalogaj, a ja ga uzeo i stavio ga u svoja usta, pa će tako biti nepokoran svojoj majci i tako ću zaslužiti Allahu Žešanu kaznu. Vidimo u čemu je ovaj islamski učenjak i unuk Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je smatrao nepokornost svojoj majci da jede i da uzme zalogaj onaj koji bi eventualno poželjela njegova majka i prenosi se od Ibnu Sirina Muhammeda Ibnu Sirina jednog velikog islamskog učenjaka i pobožnjaka Tabina koji je dugo se družio i boravio u Zenesa Ibnu Malika radijallahu anhu da je svojoj majici uvijek kupovao najljepšu odjeću da bi joj kupovao najljepšu odjeću od svile, kupovao bi svojoj majici ono što nije kupovao niti svojoj ženi, niti svojim čjerkama i tako dalje. Nije ispravno da čovjek kupuje svojoj ženi svilu i kadifu, a da svojoj majici kupuje onako nešto prosto od poklona. Nego uvijek majka se stavlja ispred žene i ispred djeteta. Majka je uvijek prva, jer je majka roditelj. Kaže se da je Ibnu Sirin kupovao svoje majici u najljepše platno. Svojim rukama bio i kaže pripremao hranu i svojim rukama bi tu hranu stavljao u njena usta. Kaže hranim je onako kao što ona mene hranila dok sam ja bio mali. Pogledajmo, draga moja braćo, kako se islamski učenjaci, kako se ulema, kako su se pobožnjaci obhodili prema svojim roditeljima. A pogledajte stanje muslimana danas, kako se oni obhode prema svojim roditeljima. Kaže, ovaj islamski učenjak i pobožnjak Mohamed ibn Sirin jedne prilike me je, kaže, pozvala moja majka pozvala me je po imenu a braćo islamski učenjaci su kada bi ih pozvala njihova majka ili otac dok su bili na namazu dobrovoljnom oni bi prekidali svoje namaze i odazvali bi se svome roditelju ne bi znači sačekao da preda selam pa da se onda odazove roditelju nego bi istog momenta predao dobrovoljni namaz znači kada klanja predao bi selam na farzu to ne smije učiniti Jer je farz namaz obavljanje je veći farz nego pokornost roditeljima. Ali pokornost roditeljima je veći vađib nego obavljanje dobrovoljnih namaza. Iako je namaz jedan od najvrijednijih, ne samo jedan od najvrijednijih, već je najvrijedniji praktični obred u islamu. Kaže se da je jedne prilike majka ga pozvala, pa kaže, odgovorio sam mojoj majci jednim grubim tonom. Kaže, pa sam se prepao Allahove državnog kazne, pa sam, kaže, otišao i oslobodio dva roba. Oslobodio sam dva roba, ne bili me Allah Đeršanu uprostio, to što sam ja povisio svoj glas. Vola tekun lehuma ufin i nemoj im kazati uf. Allahov robe, uf, ne reci svome roditelju, to je kod Allaha Đelešanu veliko. Kaže Ibn Omer radijallahu anhu da je kod Arapa postojala riječ koja je manja od uf, da bi je Allah Đelešanu spomenuo. To je nešto najsitnije, onaj uzdah, to je kod nas onaj uzdah, da čovjek samo uzdahne. Nije dozvoljeno ni da uzdahne čak, to je roditelj. Kako god čovjek da se odnosi prema drugim ljudima, postoji mogućnost da prođe, da mu neko oprosti i tako dalje, ali prema roditeljima mora imati poseban respekt i na poseban način da se ophodi prema svojim, prema svojim roditeljima. Bileži Ibnu Asakir u svojoj povijesti sa dobrim lancem prenosilaca od Huđra Ibnu Adija da je, kaže, znao svake večeri, svake večeri bi došao i pregledao postelju na kojoj stava njegova majka. Pa bi svojim rukama po posteli dirao, ne bi li, kaže, osjetio da ima kamen, slučajno smo te postele, pa bi izvadio taj kamenčić. Pa bi onda nakon toga osudio svoju ruku, kaže, moja ruka, a i moje grube ruke, kaže, suviše gruba. Kaže, možda ja ne mogu primijetiti taj kamenčić, onaj najsitniji ispod postele, pa bi skirao svoju odjeću i na svojim leđima se onako prevrtao na posteli, da osjeti na svojim leđima da li ima kamenčić ili nešto slišao ispod postele. Pa kad bi to očistio, onda bi uzeo svoju majku i donio je na postelju da spava. I tako svaki je večer svoga roditelja, to je roditelj. Tebe je tvoj roditelj dok si ti bio mali tako nosio i tako prema tebi postupao. I nikada nije uf kazao. A zbog čega da ti onda svome roditelju kažeš i kojim pravom i kojim hakom? Kaže se da je Ebu Hureyre radijallahu anhu u predaji koju bliži ima muslim i Ibn Hibban da je Ebu Hureyre kada bi mu neko rekao Allah se smilovao tebi i tvojoj majici i tvome ocu kaže ne kaže reci samo Allah se smilovao Allah se smilovao tebi i tvoje majci moj kaže otac je umro kao nevjernik no međutim Ebu Hureyre je nastojao da pozove svoju majku u islam lijepim putem bio joj je dobročinitelj pozivao je svoju majku najljepšim putem i na najljepši način no međutim ona mu se nije odazivala pa jednoga dana kada Ebu Hureyre radijallahu anhu govorio svojoj majci o islamu i pozivao je najljepšim riječima, blagim riječima, ona ga je ušutkala i uvrijedila je poslanika sallallahu alaihi wasallam najvećom uvrijedom. Pa je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu zaplakao i ošao kod Allahovog vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i rekao mu o Allahov poslaniće moja majka je tako i tako kazala. Ja sam je pozivao u islam A ona je to odbila i onda je kazala jako ruže riječi. Kaže Allahov poslaniće, moli Allaha Đelešanu da je uputi u islam. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam koji je poslan milošt tim svjetovima digao svoje ruke i kaže Allahu mehdiha, Allahu mehdiha. Gospodar moj uputi je, gospodar moj uputi je, uputi majku Ebu Hureyre radijallahu anhuma. Kaže Ebu Hureyre pa sam se vratio kući. Kada sam kaže došao do kuće kaže bila su vrata zatvorena, bila su vrata zaključana. Kaže, pa sam osjetio, kaže, i čuo sam, kaže, njen kašal iznutra. I kaže njemu, pričekaj malo. Pa kada je pričekao, ona mu je došla i otvorila vrata, a već je bila stavila, pokrila svoju glavu i izgovorila je, kaže, šehadet. I primila je islam u tom momentu. Dova poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže, pa sam se vratio, kaže, trčeći Allahovom poslaniku i plačem, kaže, od radosti, kao što sam prvi put plakao od tuge i žalosti. Drago mi je što je moja majka primila islam. Šta ima čovjeku draže nego da želi svojim roditelju dobro i da ga želi poznati u Allahu u vjeru. Da ga sačuva i da on bude sebebom i razlogom da njegov roditelj ne završi u vatri džehennem svoj. Prve generacije, draga moja braća, su pitale svoje roditelje nakon prije sabah namaza, prije što iziđe u džamiju, kaže, pita majke jedan od njih, jesi li ti majko zadovoljna sa mnom? Pa kaže, jesam sine moj, zadovoljna sam s tobom, ti mi ne činiš nego dobro. Kaže, alhamdulillah, Allahu hvala kaže ode ja na sabah namaz i započinjem svoj dan a moja majka zadovoljna sa mnom moja majka nije ljuta nije srdita na mene već zadovoljna i onda ja stajem Allahu dželšanu namaz a moja majka zadovoljna dajem sadaku a moja majka zadovoljna vodim džihad na Allahom putu a moja majka zadovoljna sa mnom ali koji namaz i koja sadaka i koji džihad ako tvoj roditelj nije zadovoljan s tobom neće to kod Allaha dželšanu imati nikakve vrijednosti Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je zadovoljstvo Allahovo vezano i uzrokovano zadovoljstvom roditelja. Ako su roditelji zadovoljni, onda je zadovoljan Allah. U suprotnom nije uzvišeni Allah te bareke ve taala zadovoljan sa svojim robom. Bileži imam Tabarani u Al-Mu'jam al Kebiru da je jedan dječak na samrtnoj posteli da nije mogao izgovoriti šehadet. Da su svi prisutni oko njega koji su bili nagovarali ga da izgovori, izgovori šehadet a on to nije mogao učiniti. Pa su pozvali Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu je rekao, reti la ilaha illa Allah. Pa nije mogao. Pa je poslanik upitao, je li on uopće klanjao? Kažu, jeste o Allahov poslaniće, on je bio jedan od onih koji su klanjali. Pa je rekao, ima li on majku? Kaže, ima. Kaže, pozovite njegovu majku. Pa je došla njegova majka, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam je upitao, kaže, jesi li ti zadovoljna sa ovim svojim sinom? Kaže, nisam o Allahov poslaniće, nisam zadovoljna sa njim. Kaže, hoćeš li mu oprostiti hoćeš li mu halalti ono što je činio? Kaže, neću Allahov poslaniće. Bio mi je nepokoran, pokornost mi je činio. Klanjao je namaze, ali ne može izgovoriti šahadet. Ne može te zadnje riječi izustiti pa da uđe u džennet. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže naložite mi veliku vatru. Veliku mi jednu vatru zapalite, pa je upitala šta smjeraš o Allahov poslanice, zbog čega to činiš? Kaže da ga spalim u vatri, u vatri dunjalučkoj prije džehennemske vatre. Ovdje ću ga ja spaliti, a onda će ga Allah Đeršanu paliti u džehennemu, ako nećeš da mu oprostiš. Pa je kazala, hoću Allahu Allahov poslaniće, ja mu opraštam i zadovoljna sam sa njim. Pa je iz tog momenta izgovorio, izgovorio šehadet. Ova predaja, iako u lancu prenosilaca ima izvjesnu mahanu, njeno značenje je potpuno ispravno. Što najbolje oslikava i potvrđuje prethodno citirani hadis o kome smo govorili, da neće Allah Đeršanu biti zadovoljni sa jednim čovjekom dok ne budu zadovoljni njegovi roditelji. A kad čovjek ne može, na zadnjim u zadnjim tim momentima na smrtnoj posljednji kad ne može da izgovori šahadet nema sumnje da tada ovaj Allah Đeršanu nije zadovoljan sa njim nije zadovoljan sa njegovim imanom i nije zadovoljan sa njegovim, sa njegovim islamom bilježi Ibnu Ebi Dunja u svome dijelu Kadaul Hawaić od skupine učenjaka prvih pokoljenja da su kazali da je jedan od učenjaka dok je boravio pored svoje kuće vidio je dženazu kako prolazi pored njega nose je trojica ljudi nose je trojica ljudi i iza njih ide žena sama, prati dženazu. Pa je kazao, subhanallah, zbog čega se ja ne bi pridružio pa pomogao njima donose tu dženazu? Jer dženaza se nosi sa četiri strane. Pa je prišao. No međutim, ovi ljudi koji su nosili dženazu kažu, mi ne želimo da ti nosiš sa nama dženazu. Mi smo iznajemljeni. Mi imamo svoju naknadu za ovo što činimo. A ti ako budeš bio s nama, onda ćeš ti podijeliti s nama ta sredstva. A mi to ne želimo. Mi želimo da to bude nam. Pa je kazao, nema veze, ja ću to nositi u ime Allaha Đalešanu, ne tražim ništa. Kaže, pa smo otišli, kaže, i ukopali tuđe nazu kaže, vratio sam se svoje kući. Kada sam, kaže, legao na veće, sanjao sam, kaže, i vidio meleka koji mi kaže, taj čovjek koga ste ukopali, kaže, ušao je u džennet. Kaže, pa sam kazao, tako mi je Allaha otići ću ujutru njegovoj majici da upitam, ko je taj momak? Kaže, kada sam došao do njegove majke, upitao sam, ko je taj tvoj sin? Zbog čega ga je Allah Želešanu uveo u džennet? Pa kaže, to moje dijete mi je bilo jako nepokorno. Bio mi je nepokoran, nepokornost mi je činio, nikad mi se pokorio nije. I na smrtnoj postelji je kazao, kaže, majko moja, kaže, moju glavu u zemlju stavi i kaže, svojim nogama po mojoj glavi gazi i viči, tako pripada i takva je nagrada onome ko je nepokoran Allahu Đalešanu i poslaniku. Jer ko je nepokoran svojim roditeljima, takav je sigurno nepokoran Allahu i poslaniku. Ne može čovjek nikako kazati ja sam pokoran Allahu i poslaniku i ne govorim sa svojom majkom toliko i toliko. Tako mi Allah, ti si crno Allahovo stvorenje. I razmišljaj se i znaj da će tvoje boravište u džahennemu biti. Majkom vlastitom da ne govoriš. Kako možeš prema Allahu biti dobar, a majkom ne govoriš? Nisi ti dobar ni prema Allahu, ni prema poslaniku, ni prema muslimanima, ni prema sam sebi. Ni prema kome ti nisi dobročinitelj. Pa je kazao moju glavu u zemlju stavi i potom gazi po mojoj glavi i kaži tako pripada nagrada onome ko je nepokoran Allahu i poslaniku. Takva ga nagrada zaslužuje, to jeste kazna. Ili mi oprosti ono što sam činio pa je kazala ja ti opraštam sine moj. Pa mu je oprostila prije njegove smrti pa je Allahovom voljom uveden u džennet zbog toga. Vidimo draga moja braću da je ulazak čovjeka u džennet da ovisi o zadovoljstvu roditelja, nema drugog puta. Neka se niko ne zavarava da pomisli ja mogu biti dobar musliman i sedaku dijeliti i mogu klanjati i postiti i dobročinstvo drugim muslimanima činiti, a prema svojim roditeljima sam nepokoran. Sve ti to neće vrijediti kod Allaha Đelešanu. Nema, draga moja braća, razilaženja među islamskim učenjacima da je nepokornost roditeljima veliki grijeh i da Allah Đelešanu onima koji su nepokorni prema svojim roditeljima požuruje im kaznu na ome svijetu prije ahiretske kaže koja je teža i bolnija, kada bi oni samo to znali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bi bideže imam Buharija u svojoj povijesti i Taberani i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca i snani yu'ajjil Allahu fi dunya al-baghi wal kaže dvojici ili dvijema skupinama ljudi Allah dželešanu požuruje kaznu na dunjaluku to su kaže el baghi to je nepravda zulm nepravda koja se čini jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ittaqi da'wat al-mazlum čuvaj se dobro kazne onome kome je nepravdu učinio jer između njega i Allaha dželle šanu nema hidžaba i nema zastora Allah će takvu dovu primiti čak neki učenjaci kažu primiće i od nevjernika jer Allah dželle šanu ne trpi zulm Allah Allah dželle šanu kaže za sebe o robovi moji ja sam sebi nepravdu zabranio i zulm i vama nepravdu zabranjujem i činim je među vama zabranjeno ne trpi Allah nepravdu i al-uquq i da je čovjek nepokoran svojim roditeljima takav će osjetiti Allahu u Đelešanu kaznu na ome svijetu prije ahireta to je neminovno i to se da obistiniti to se vidi kroz istoriju kroz istoriju Islama i tako će Allah Đelešanu dati braću ovo je jako bitno da je to Allahov sunnet da će Allah Đelešanu dati onome koje je nepokoran svojim roditeljima da će dati iz nekog potomstva ko će biti njemu nepokoran bileži Abul Muhsin et tenuhi u svome dijelu Mišvarul Muhadara kaže da su u vrijeme prvih pokoljenja da su vidjeli jednog čovjeka kako po ulici vuče svoga babu i udara s nogama. Pa su ljudi prišli da obrane toga čovjeka da ga zaštite od tog nepokornika i tog napasnika pa je kazao taj čovjek, taj njegov otac kaže pustite ga, kaže, neka radi. Pustite ga, neka me udara, kaže, tako sam ja svoga babu tukao i udarao. Tako sam ja postupao sa svojim ocom. U drugoj predaji kaže da je pošao sin da ubije svoga babu. A ovi su ga htjeli spješka, jer je pustite ga, kaže, na ovo mjesto na koje me vodi, tamo sam ja, kaže, svoga oca ubio. Tamo sam ga ja ubio i tamo sam ga ja ukopao, tako neka on učini sa mnom. A doći će njemu iz njegovog potomstva, ko će isto tako učiniti. To je Allahu sunne, to se ponavlja, to je neminovno, braćo. Spomenut ću vam jedan događaj koji se desio u Egiptu u naše vrijeme, da je jedna je žena bila i živjela sa svojim mužem i ostala je trudna i odredio je uzvišeni Allah te barak ta'ala da njezin muž preseli na onaj svijet ostala je majka trudna sa djetetom pa je rodila sina rodila je sina no međutim šta je ona samohrana majka pa je išla radila po dvorcima bogataša i po raznim mjestima čistila i ljude služila po njihovim kućama sluškinja bila da bi svoje dijete odhranila da bi svoje dijete čovjekom učinila. Pa svaki dirhem i dinar koji zaradi stavila bi u svoju postelju, kaže ovo je mome sinu. Mome jedincu da kada raste, da bude čovjek. Pa ga je poslala u visoke škole i učio je, sve dok nije završio za arhitekta i neke visoke, visoke škole u svakom slučaju, vezan je za građevinstvo, pa je obogatio se i Allah Đelešanu mu je dao veliko bogatstvo. Pa je napravio sebi jednu veliku zgradu sa četiri sprata ovu priču koju vam navodim ovo nije bajka već je spomnio jedan poznati islamski učenjak u jednom od svojih predavanja kaže pa je pa je napravio sebi zgradu sa četiri strata veliku no međutim stidio se pred ljudima kazati da je ta sluškinja koja ide služiti da je to njegova majka pa se oženio i oženio ženu pokvarenu baš onako kako je i on pokvaren Allah Žešanu kaže el habitatu lil habitine wal habitune lil habitat Allah šanu kaže pokvarene žene su za pokvarene muškarce. A pokvarene muškarci su za pokvarene žene. Oni su jedni za druge. O tajibatu li tajibin, o tajibune li tajibat. A dobre žene su za dobre muškarce, a dobri muškarci su za dobre žene. Pa je stidio se da kaže da je to njegova majka. Pa su odlučili, a napravili su dole negdje u podrumu nekakvu špilju koja je imala jedva jedan prozor koja je više bila pod zemljom i tu je smjestio svoju majku. Pa bio i svakog jutra i svake večeri slavo hranu da jede. Tu je ona jela. No međutim, nije imala pravo da dolazi kod svoga sina. No međutim, jedne prilike u Ramazanu, njen sin je pozvao nju da dođe k njemu da sa njim, da sa njim iftari. Nakon što su jeli, a njegova majka je bila pogođena sa onom padavicom, koja se zove Sara u arapskom jeziku. Snalazila bi je padavica. I ona bi znala podizati svoj glas prije no što je snađe ta padavica. Pa je počela da galami i da diže svoj glas žena bolesna iz, uzdišen je Allah žrano iskušao to je tvoja majka ona ti je preča od bilo čega ti si dužan da 24 sata pored nje boraviš i da nastojiš da joj utočište pružiš pa je ona izišla na gornji dio ili na potkrovlje jer no međutim u arapskom svijetu kada se prave kuće one nemaju krovove su to samo ploče gore kada je izišla na tu ploču na četvrti sprat narod je izišao da gleda zbog čega ta žena galami a izišli su za njom njen sin i njegova žena. Pa kada je ona stala pored kraja ili uz kraj te zgrade, došla je žena tog njenog sina i počela da ga nagovara, kaže, gurnije da padne s ote zgrade. I nastojala gurnije, gurnije dok on nije pristao i ispunio želju svoje pokvarene žene. Pa je gurnula svoju majku i pala je sa četvrtog sprata i umrila. Narod koji je bio prisutan niko to nije vidio lično taj čin pa su svi posvjedočili da ona žena bila bolesna a žena koja je bila umla poremećena i slično tome pa su kazali to je ona sama učinila sama je ona to samo ubistvo počinila no međutim to je kod ljudi kod ljudi to može proći ali kod Allaha Đelešanu to ne prolazi Allah Đelešanu vidi i zna sve što je skrivenije od svake tajne ni jedan list ne padne kako Allah Đelešanu kaže u gori tamo negdje zabačena kakva gora ni jedan list ne padne a da Allah Đelešanu ne zna Pa kako će pasti čovjek sa zgrade od četiri sprata, a da to Allah Želešanu ne vidi i ne zna? To je nemoguće. Pa je Allah Želešanu htio da obistini ovo što smo govorili. Da, će, da je nagrada shodno dijelo koje učiniš. Pa je Allah Želešanu dao da taj sin genetski obore od iste bolesti od koje obole njegova majka. Pa je tako počeo da gubi svoj razum. Pa jednoga dana došla njegova žena i poturila mu papire da potpiše da je to sve njeno, da to sve prepisuje njoj. Pa je tako potpisao i tako je osvanuo jednog jutra bez svoga imetka i bez svoje zgrade i bez bilo čega. I ona je tu zgradu već prodala. U tu zgradu je ušao drugi čovjek koji kada je vidio toga siromaha i toga bjednika i kada je saznao da je to sve bilo njegovo, dao mu je isto onu sobu u kojoj je boravila njegova majka. Pa je smjestio ga u tu sobu. I narod koji bi prolazio, ponekad bi mu nešto kroz prozor hrane ubacio. Kao prosijak, pa je obolio znači liste te bolesti. Pa su zaključavali ta vrata od četvrtog sprata da ne može doći gore. No međutim, jednog dana čuvar te zgrade je zaboravio da zaključa, da zaključa ta vrata. Pa se je popeo na tu zgradu i sa istog mjesta odakle je bacio svoju majku, od istog tog mjesta je sam sebe ubio. A da će Allah Đelešanu i toj pokvarenici ženi da na isti način ili a, način sličan tome da skonča. Neće ona dobro završiti. Allah Đelešanu požuruje braćo Nepokornost roditeljima na dunjalu. Svako ko je nepokoran roditelj, neka znaš, znaće ga neko zlo i neki mu sivet na dunjalu. Neka to očekuje ili neka se popravi, neka se mijenja. Nema drugog puta, to je Allahu, to je Allahu Đelešanu, Allahu Đelešanu sunnet. Draga moja braća, ovim što smo kazali, ovo je samo jedan dio od onoga što se navodi u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i od prvih pokoljenja, o dobročinstvu roditeljima. Dakle, dobročinstvo roditeljima je najbolje dijelo ili od najboljih dijela koje čovjek može da počini i dijelo kojim čovjek najlakše može da zasluži Allahu ođeršanu zadovoljstvo i koji može da zasluži džernet uzvišenog Allaha tebarake u ta'ala ne, ne smije čovjek svome roditelju nepokoran biti kaže Muaz ibn Džebel nepokornost je da svoga roditelja pogledaš oštrim pogledom ne moraš ništa kazati samo da ga oštro pogledaš kaže već si mu nepokoran i već si učinio grijeh prema svome roditelju. Samo da ga poprije ako pogledaš, jeste i to se kod Allaha Đelšanu smatra velikim grijehom. I to se kod Allaha Đelšanu smatra nepokornošću. Ako ti tvoj roditelj nešto naredi, a to ne kontradiktira vjeri i nije oprečno sa temeljnim vjerskim propisima, zbog čega to ne učiniš? Iz tog momenta kada ti roditelj naredi, dužan si da to učiniš, bez pogovora. Nije Allah to zabranio i nije poslanik zabranio. Muba stvar, ne dvoumi se. Kad ti je roditelj naredio više, nije za tebe muba. Sad je za tebe far, vađib i moraš to učiniti. Ako ne učiniš, ne pokoraj svom roditelju. I činiš veliki grije. I zato je, draga moja braćo, pokornost roditelju ne može se nadomjestiti drugim stvarima. Tako mi je Allaha, onaj ko klanja cijeli život, tijamu lej, noćni namaz, ustane i plače Allahu došao na Ne može dostići stepene onoga ko se samo jedan sahat lijepo obhodi prema svom roditelju. Znam šta sam kazao i ono što sam kazao svojim za toga. Jedan sahat dobročinstva roditelju je bolje nego cijeli život da provedeš na kajamuli. Jer te Allah Žaršanu zadužio sa do, za dobročinstvo roditeljima. I sve predaje selepa koje se navode svojim primjerima ukazuju da su ljudi davali prednost dobročinstvu roditeljima na dobrovoljnim stvarima. Kaže Muhammed ibn Munkedir, kaže imao sam brata koji je bio dobro, kaže bio je dobročinitelj majiti No međutim, kaže, puno je volio da provede u namazu. Puno je klanjao. Kaže, pa je jedne večeri ustao i tijelo veče je proveo na namazu. A ja sam, kaže, proveo sa svojom majkom, kaže, bilo je to veče hladno. U stvari, oprostite, bilo je toplo veče. Pa ljudi kad je vruće veče ne mogu da spavaju. Pa sam, kaže, proveo sa svojom majkom cijelo to veče. Sa njom sam se šalio i svoju sam majku tješio do sabaha. Kaže, tako mi Allaha, kaže, ne bi dao svoje to veće za ne znam ti koliko večeri svoga brata. Ja sam sa svojom majkom bio, koja me rodila, koja je tako pored mene, dok sam ja mali u Bešici bio, tako je ona pored mene zoru čekala. Pa kada sam ja bio bolestan i ona je sa mnom bolovala. Kada sam ja plakao i ona je plakala. Kada sam se ja radovao i ona se radovala. Pa je moje veće koje sam proveo sa svojom majkom bolje nego, nego ne znam ti koliko večeri moga brata. Jer sam pokoran svome roditelju. Jeste, draga moja braćo. Pokornost roditelju neće biti daleko od istine ako kažemo neće biti daleko od istine ako kažemo da je umet u stanj ovo stanje u kome se nalazi islamski umet da je uzrok tome ili jedan od uzroka da je to što su muslimani nepokoni prema svojim roditeljima nije ni malo daleko jer ne može Allah Đelešanu i neće Allah Đelešanu da da jednom narodu islamsku državu i da im da čvrsto tlo pod nogama dok ne budu bili dobri prema svojim roditeljima. Ne to, dok ne budu međuljudski odnosi u jednom društvu zdravi, neće Allah Žešanu dati jednom narodu uspjeha. A kako će dati im uspjeha ako je čovjek nepokoran prema svome roditelju? Zato, draga moja braćo, muslimani trebaju da povedu računa sami o sebi. Jer kada čovjek čini dobročinstvo roditelju svome, više nisi samo dobročinitelj roditelju. Ti si dobročinitelj i islamu, i Allahu, i poslaniku, i vjeri, i cijeloj muslimanskoj zajednici. I samo na takav način mogu muslimani vidjeti bolje sutra. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas učini od dobročinitelja našim roditeljima i da nam učini naše roditelje zadovoljnim nama i da uvelje naše roditelje sa nama skupa u džennete Firdeuse sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallame sa iskrenim šehidima i dobrim a divni su oni društvo. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. وجزاكم الله خير الجزاء نسب الأوفى وأنت الحر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أين الزحف أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليل učitelja ako nisu vrtali pokoli glavom, jednostavno nekako ne dobi namaz, će čak šta više recimo još ako otac pije i ako suje i provocira i hoće da se svađa i tako su. Bismillah. Kako postupiti prema roditeljima koji nisu pokorni Allahu Đelešanuhu koji možda čovjeka odvaćaju sa Allahovog puta, koji psuju Allaha, Đelšanu i Allahovu vjeru, a, dužnost je čovjeka da postupa prema, svojim roditeljima lijepo. I da im sobro, svoje dobročinstvo ukazuje. Bez obzira bio taj čovjek musliman, otac taj ili majka, bili oni muslimani ili bili nevjenici, ili bili mušici. Čovjek je mora dobročinstvo činiti. Možda ćete se iznenaditi ako vam kažem da čovjek je obavezniji da čini svome do, ocu dobročinstvo koji je takav nepokornik nego onome koji je pokornik obaveznije je da mu čini veće dobročinstvo. Jer tvoj otac je, ili otac onoga koji je takav, je u jako opasnoj situaciji. Da preseli Allahu Đeršanu, psuje Allaha, takav izlazi iz okvira Islama i vraća se Allahu Đeršanu kao murted i otpadnik od Allahove vjere. E takvog čovjeka treba izvući na istinu na pravi put, takvog čovjek, takvom čovjeku treba ukazati. A nećeš mu ukazati osim lijepom riječu i nasihatom i lijepim postupanjem ako je otac već u vjeri, ako je čovjek ili majka, ako su već u vjeri, onda čovjek kada i ne bi do te granice lijepo postupao, oni dalje ostaju muslimani. Pa on će biti pitan zbog svoje možda a, eventualne nepokornosti i tako dalje, no međutim ostaje da su oni oni muslimani. On i oni njegovi roditelji su muslimani. Na ovom je slučaju, ako je otac u takvom stanju, onda je čovjek dužan da na najljepši način opodi se prema svom ocu, da nastoji da mu ukaže i da ga uputi na pravi put. Da moli Allaha Đelšanu da ne ostavi nijedne seđde, a da Allaha Đelšanu ne moli da ga uputi na pravi put. Sjećate se kad smo govorili braći o ome predavanju, da je Zubeir ibn Lawam ostavio dva sina, Abdullaha i Urveta. Kaže Abdullah, kaže nakon smrti moga oca Zubeira, kaže nikada nisam godinu dana nikome dobio osim svome babi. Gospodar moj, oprosti Zubeiru. Oprosti Zubeiru i samo njemu dovu činio. Nikome drugom, ni ženi, ni djeci, ni samo njemu. A kaže Hafsa, kćerka Urve, kaže kada je umro, kaže Abdullah, ovaj Zubeir i, i majka njegova Esma, kćerka Ebu Bekra, kaže kada godi, kaže na seždu, kaže pao, zaplakao bi i vikao, kaže gospodaru moj, Zubeir, gospodaru moj, esma, oprosti im, gospodaru moj. E zato čovjek da, da dobi, jer ti ne možeš uputiti nikoga, Allah upućuje koga želi, ali ti možeš dobiti Allahu Đerašanu i moti ga da uputi tvoje roditelje. I može tvoja doba biti primljena kod Allaha Đerašanu. Jer kako god se prima doba, a, roditelja za dijete kod mene nije ni daleko da bude a, doba djeteta za roditelja primljena. Jer navodi se u brojnim hadisma da će čovjek doći na sudnji dan i dijete bilo pokorno, a roditelj bio onako, nije bio baš musliman nego je bio znači šarao je bio je blijed u svojoj vjeri pa kaže pa će to dijete uzeti za ruku svoga roditelja i svojih roditelja pa će mu kazati Allah Žešanu uđi u džennet kaže pa će reći dijete i moji roditelji sa mnom pa će reći uđi ti u džennet kaže gospodar moj moji roditelji sa mnom i kaže neće htjeti pustiti ruke svojih roditelja dok je Allah Žešanu ne kaže uđi da si u džennet vidimo kolika je blagodat to od Allaha Želešanu da dijete znači može koristiti svome roditelju. Možeš mu koristiti na hijetu, a možeš mu koristiti na dunjaluku. Ti si najpreći da tvoj roditelj primi od tebe savjet i da tvoj roditelj primi od tebe lijepu i toplu riječ. Možda to neće primiti od drugoga. Primiće od svoga djeteta. E zato, draga moja braća, u tom slučaju čovjek mora svome roditelju biti dobročinitelj i mora mu pokazati da mu je prijatelj, da mu hoće dobro i da mu želi svaki hajr. I onda će uzvišeni Allah te barake o ta'ala uz Allahovu pomoć dati da se promijeni stanje. Allah teala. Ovdje pitanje glasi, ako moja majka mene se odrekne i neće mojih milošta, znači poklona, jel? Jer posjećuje, jer posjećuje baš ovu džamiju. Šta će uraditi? Moja majka smatra da ovo nije džamija gdje bi mi bosanci trebamo ulaziti. Ovdje mi je nejasno. Jer posjećuje baš ovu džamiju. Smatra da ovo trebalo biti jer posjećujem baš ovu džamiju. Tako? Jer posjećuje, znači posjećuje majka. A majka kaže da mi ne trebamo ovdje ulaziti. Znači bila bi kontradiktornost u pitanju, jel tako? Onda nije znači, nego pitanje bi glasilo jer posjećujem baš ovu džamiju. Znači moja se majka odrekla mene zato što ja posjećujem Allahovu kuću. Zato što ja dolazim da Allah žešano i bade činim zato što dolazim da se poučavam vjeri i tako dalje. Moja se majka zbog toga odrekla. Jest. E, ta majka koja se odrekla svoje muslimanke, svoje kćerke muslimanke zbog toga što ona dolazi u jednu od džamijih, jednu od Allahovih kuća, a Allahove kuće su sve iste. Allahove kuće koje nisu napravljene da bi se razarali muslimani i muslimanska zajednica, već su napravljene da bi se muslimani nečemu poučili, to su Allahove kuće. I to ne može niko zabraniti dolazak. I u ovome slučaju tvoja majka, ona je ovaj a, pogriješila 100%, a ti si 100% u pravu i nastoj dalje dolaziš u ovu džamiju, a tvoja majka hoće doći u džamiju, pa da i ona nešto čuje, bujrum, ehlan usahlan, džamija je otvorena za svakoga. Poslanik sa osadem kaže, al mescidu bejtu kulli teqijin, a u drugoj predaji, al mescidu bejtu kulli mu'minin, džamija je kuća svakog vjernika. Sve džamije, svaka džamija, vidimo što je, to su Allahove kuće. A kaže, poslanik sa osadem u hadisu, a pravo je domaćina da ugosti svoga gosta. Ti si gost kod Allaha Đelšanu u njegovim kućama. A pravo je Allaha da te ugosti u tvoje kući. Pa pravo je Allaha Đelšanu da dadne u tvojoj duši kad uđeš u njegovu kuću. Pravo je Allaha da ti spusti meleke pa da te obavi u svojim krilima kad su u njegovoj kući. Možeš li ti to kod drugog gosta dobiti? Ne možeš. Možda to tebi drugi gost da da dođe pa da ti dođe melek pa da te obavi u svoja krila i da te Allah spomene kod onih koji su kod njega. Kod meleka da kaže taj i taj Mustafa, Jusuf, Ibrahim su došli u moju kuću i u jednu od mojih kuća da se poučavaju mojim ajetima. Tebe spomeni za sedam nebesa Allahov robe. Iza, ko si ti Allahov robe da te Allah spomene iza sedam nebesa melekima koji nikad ne griješe? Ali vidite Allahove milosti prema nama. I sad ćemo mi tu sebi svoju milost uskrati zbog toga što moja majka ne zna. I zbog toga što ona nije se poučala šerijskim propisima. E draga majko, to je tvoj problem. Ja sam dužan da ti ukažem svoju a, svoje dobročinstvo najljepšim načinom, no međutim ne možeš ti mene spriješ da ja ulazim jednu od Allahovih kuća. Sve dok je jedna od džamija nije, znači, a, a, otvorena, da bi se muslimani u njoj zavađali i da bi se smutnja sjela dozvoljeno je svakome da ulazi u tu džamiju, a ko se god odrekne takvog čovjeka, takav će kod Allaha Đelšanu biti prezren. I takvog će Allah Đelšanu pita zbog njegovog djela. Znači u svakom slučaju ovdje ukratko odgovor sestri, dobročinstvo čini svoje majki, nastoju ukazati a da njen propust i da to što govori da to nije ispravno nije ovaj a, a, nije u pravu ako pri, ako prihvati prihvati ako ne prihvati nastoji dalje činiti ono što je obaveza djeteta da čini prema svom roditelju wallahu a'lam znači pitanje glasi šta ako jedan od roditelja prokune svoje dijete zbog toga što dolazi u džamiju pa što u džamiju pa što što praktike su sunnet to nije bosanski onaj znači ovu džamiju u kojoj se više praktikuje sunnet nego u drugim možda džamijama. U svakom slučaju takva kletva takva kletva može biti više protiv toga roditelja nego protiv samog djeteta. Bojim se da taj roditelj onda možda sam sebe proklinje, da proklinje svoje djete. Nema niko pravo da proklinje čovjeka koji se pridržava Allahove vjere i dolazi u Allahove kući da se pouči nečemu. Nema, mi smo govorili braćom, roditelj koji je pokor, dok je čovjek pokoran Allahu, automatski je pokoran i roditelju. Pokori se Allahu kako Allah traži, ako neko hoće da zna, jesam li pokoran roditelju, kaže mu, pokori se samo Allahu. Allahu i poslaniku se pokori, bit ćeš automatski pokoran roditelju. Jer je nemoguće da se čovjek pokori Allahu i poslaniku, a da se ne pokori roditelju. Pokori se Allahu, obavlja ono što ti Allah naredio i kloni se što ti Allah zabranio. I svome roditelju, prema svom roditelju, blag budi, jer, jer Allah žanu kaže i nemoj mu kazati, blag budi prema njemu. Znači pokorio se Allahu i poslaniku, a Allah i poslanik su ti kazali kako ćeš biti pokoran roditelju. I nakon toga ako roditelj priča, proklinje, e, e, napada, vrijeđa, to je sve protiv njega. To nikakve veze nema sa čovjekom. Ali ne možemo kazati ovdje da čovjek kaže, e, jeste babo, ti mene proklinješ, ali ti si proklet. E, to nije ispravno da kaže. On će trpiti to što otac mu kaže i tako dalje, no međutim, neka zna u svojoj duši da ta kletva koju čini može biti ovaj prije da se obisti nad njim nego nad samim djetetom. Jer je on pokoran Allahu Đeršanu i poslaniku. Jesi. Slušaj, ona je ashab kad je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa kaže, rekla je moja majka i zavjetovala se da neće jesti ako se ja ne vratim na vjeru svoje očeva. Umrijeće. Pa umri majko draga, šta će ti ja? Nećeš, umri majko draga, ja moram u Allahu vjeru. Mene Allah duži s ovim. Ja moram tebi pravedan, prema tebi pravedan biti dobar, dokle si ti posluša Allah, Allahu Đelšanu i poslaniku. Dok ti iziđeš iz ti okvira i odma moja poslušnost prekida tu. Za nije poslanik sa osnovim rekao nema neposlušnosti ovaj stvorenju? O, u stvari, nema poslušnosti stvorenju u neposlušnosti. Gospodar, pa čovjek mora prvo znači staviti Allahu hak, hak poslanika sa osnovim, to jeste hak i pravo dira i vjere i nakon dolazi pravo roditelja. No, međutim, ne može se staviti ništa ispred roditelja. Čovjek, čovjek praktikuje nešto čime ga Allah Đešano zadužio. Čovjek pustio bradu, hoće da ima bradu, babo kaže ja neću četnika u kući. Ako ne obriješ bradu, ja nisam tvoj sin, ja te se odrećem. Odrekni mi se. Ovo je din i ovo je vjera, mene je postanik zadužio s tim. Žena se pokrila. Ako ne skine hijab, ja je sjekirom čekam na vratima. Neka mi ne ulazi u kuću. Neće ti nikad ni ući u kuću. To je din i to je vjera. Imaju, znači, roditelj ima vraća svoje prava. A ne smije se shvatiti iz onoga što smo govorili, da roditelj ima, da roditelj ima apsolutna neograničena prava. Ne, to samo ima Allah i poslanik. Oni imaju ta prava. A roditelj dolazi nakon toga. Pa kada roditelj traži ono što je Allah što Allah traži ili brani ono što Allah brani ili ti naređuje ono što je muba, što je dozvoljeno učiniti, moraš mu se pokoriti. Nemaš izbora, moraš. A dok roditelj iziđe mimo tih granica i ti mu se ne pokoravaš. Yes. Znači, dobročinstvo, kada bi roditelj braće nastoje čovjeku da kaže, odvraća ga da ide u džamiju. Nemo ići u džamiju, no međutim ti moraš svoju majku izdržavati materijalno. Majka nevjernik, ima kipa u kući i klanja se kipu mjesto Allahu, moraš joj kupiti namjernicu da jede. To je majka. To ostaje njen taj hak pravo, ostaje to kako kaže Allah i na dunjalu kim dobro čini što čini. Kupi ono što mu treba da dodići, što mu treba e, za osnovne materijalne, materijalne potrebe za život, treba mu stan da mu platiš, nema dužnosti da mu to obezbediš, tako dalje. No međutim, nisi mu se dužan pokoriti. E to je jako bitno. Ja mogu tebi babo činiti dobročinstvo. I mogu tebi kupiti babo košulju. I mogu tebi kupiti namjernice i fasungu da jedeš. Ali babo, ja se neću pokoriti u tome što me tjeraš da se ja odvojim od Allaho Đošanu puta. U tome se neću pokoriti. E to je jako bitna stvar. Između toga da činiš dobročinstvo i da si mu pokoran. Pokoran si mu tamo gdje on pokoran Allah. Ali mu dobročinstvo moraš činiti u Jesi. Kako su ove rodbine? ako iza oca ostane na primjer neko koje ne zbrinu nego bliži brat ili kako znači rođeni brat ako ostane otac presali da. znači kakva je obaveza muslimana ako je on ne tako on nema svoj nekriči jeste ono, Bratu oče vrati tako i Mi smo govorili hadis poslanika sallallahu alejhi u kome kaže da je najbolje da čovjek a, najbolje dobročinstvo jeste da čovjek spoji a, prijatelje i da bude dobar sa prijateljima svoga oca. To Tome smo govorili. Dobro, ako je čovjek treba biti dobar sa prijateljem svoga oca, kakav onda treba biti sa sinom svoga oca? To jeste sa svojim bratom. Sigurno mora biti bolji i preći taj da mu se daje, da mu se pomogne. A to je brat, to je onda krvna veza između njih obaveza. Jeste. I zato znači u svakom slučaju ovdje čovjeku ovaj, a, a, dužnost je čovjeku da pomogne znači a, svoga malehnog neizbrinog brata shodo svoje mogućnosti da ga pomogne i tako dalje a jer je to ostalo znači taj krvna veza između njih dvojice vezani su krvnom vezom i vezani su tri sami tri tri tamiđa, isto tako, nema smetnje. Ovaj, zar nije poslanik sam sam rekao onome ashabu kad je došao i pitao, kaže, imaš li majku? Kaže, nemam. Imaš li tetku? Kaže, imam. E, kaže, idio dobročinjstvo čini. E, a kako činiš tetku, tetki dobročinjstvo, tako idi čini i amiđi i dajđi. To je isto, jer to je na istom stepenu i na istom rangu. Jesi kaže idi čini mu dobročinstvo kaže učiš u žene to je to e zato to te rodbinske veze su braća ovaj zato kaže poslanik sa sallallahu hadisu kad je Allah stvorio a, maternicu rahim a rahim to je izvučena a, a, izvedenica iz imena Ar-Rahman odnosno Rahman je izvučena iz tog Rahim Ar-Rahman isti je onaj glagol onaj korijen Rahame je jedno pa kad je Allah Đelešanu stvorio maternicu a to se time se hoće ukazati na rodinske veze kaže ona se uhvatila za arš Allahu Đelešanu i kaže Allah Đelešanu šta ti je šta hoćeš kaže zar nećeš biti zadovoljna da ja spojim onoga ko tebe spaja ko spaja rodminske veze a da prekinem onoga ko prekine rodminske veze kaže ja sam gospodin moj zadovoljan sam e kaže tako će biti I zato je jedan od velikih grija jeste prekidanje rodbinskih veza i smatram da smo već o, o, tome već da smo nešto i govorili. Jeste. Da li znači roditelj ima pravo zahtijevati da se čovjek razvede sa svojom ženom. Ovo pitanje treba pojasniti, jer neka će roditelj imati to pravo, nekad neće. Ako žena nije pokorna Allahu Đelešanu, i ako je veliki griješnik, i ako žena vidi se a, da ona ne odgovara tom njenom sinu, iz jednog ili iz drugog razloga, ali šerijatski i vjerski opravdanim, ima pravo da traži roditelj da se dijete, da se a, razvede sa svojim jel, sa svojom suprugom. I prenosi se od Ibrahima, ali Islam da je došao kod svoga sina i da ga je pitao, a, mislim da se radi o Ismailu, da ga pitao kako živite. Da je prolazio pored njegove kuće, pa kaže, teško živimo, tegobno, počela se žaliti, kaže, reci, mome sinu poručimo da sam mu ja kazao da promijeni Atabetel da promijeni prag svoje kuće. Kaže, kada je došao Ismail, ono mu je kazala, kazao, poručuje ti tvoj babo da promjeniš prag svoje kuće. E, kaže, onda ti pokupi se ide. Ti staj prag koga ja trebam izmijeniti. Ovaj, pa je pustio. Kada je došao drugi put, oženio drugu ženu, pa je pitao, pa se je počela hvaliti, kaže, alhamdulillah, Allahu hvala na blagodatima, u blagostanju i u dobru, kaže, reci, poručim ove sinu da učvrsti prag svoje kuće. Da ga znači zadrži i da je to pravi prag. Tako i žena. Ako je žena muslimanka ovaj na Kur'anu i na sunnetu i tako dalje i roditelj zahtjeva da je, da je pusti bez ikakve bez ikakvog razloga i tako dalje, nećemo se tad pokoriti. Jer u većini slučajeva tad roditelj zahtjeva iz neki svoji ličnih prohtjeva i hirova da to, da to učine. Međutim, ako ima mahana kod žene zbog koje, koje su uspostavili šerijatski učenjaci i pravnici da je dozvoljeno čovjeku da pusti zbog toga ženu, e onda će se pokoriti svome roditelju. Jer mu je tu priče da se pokori svome roditelju. Jesu. Pa e, ne bi ovdje bilo veze da li je roditelj vjernik ili nevjernik, a normalno da vjernik ima kudi kamo veće pravo u tom slučaju, ako žena, ako ima pravo, ako ima pravo da je pusti on zbog te mahane. Znači, poslanik sam se rekao u hadisu koga bilježi imam tahavi, trojica kaže neće ostiti ženata nikako. I jednog od njih je spomenuo čovjek koji ima ženu, koja je, ima ružan ahlak. Ružan ahlak ima. Šta se može smatrati ružim ahlakom? Sve što smatra ružim ahlakom, ovaj, žena koja voli puno pričati, ogovarati, napadati, da je, da je bezobraznica i tako dalje, Takav neće osmiriš žene, tako je ne pusti. Kaže, poslanik sa sam dome hadis koga bilježi imam tahavija, jeli? E sad, čovjek ima takvu ženu i roditelj traži da je pusti zbog toga što ona čini, e onda, onda treba se pokoriti svome roditelju, jeste? Jel onda ima razlog, jeste? <laughs> pitanje, brat je pitao, kaže kakva je situacija ne nepokornosti žene prema mužu. O tome je, znači treba posebno govoriti predavanje u svakom slučaju. Znajte, braćo, ono kako se ovo uzmite ovako, ne kao generalno pravilo, ali kao jedan šablon. Kako se čovjek treba obhoditi prema svojim roditeljima, otprilike se tako žena treba obhoditi prema mužu. Jesi. Žena bi se tako trebala obhoditi prema mužu. Prava vjernica treba se obhoditi prema mužu, jer je poslanik sam se one žene upitao i kaže, došla žena nešto pitala poslanika, a poslanik nju pita, kaže, da ja tebe nešto drugo pitam. Kako se ti kare prema svome mužu? Kaže, dobro, alhamdulillah, fino. Kaže, dobro se pazi, kaže, jer je on tvoj džennet i tvoj nar. Jer tvoj džennet i, i tvoja vatra. Tvoj, a, tvoja vječna boravišta ili tvoja vječna kazna. Biraj se, gdje ćeš. I kazao je poslanik sa osanem, sve zbog jedne stvari. Kaže, žena koju čovjek pozove, da mu se odozove u postelji, i ona ga odbije u postelji na večer, kaže, ljut je na nju onaj koji je sedam nebesa. I šta, zamislite tu ženu da preseli te večeri i dođe sutra pred Allaha klanjala i noćni namaz i post i hađ i dobročinstvo sve sve živo i učenje Kur'ana i dođe pred Allah Allah ljut na nju Allah ljut na nju zašto ljut na nju zbog toga što je odbila svoga muža ili kaže na primjer kaže poslanik Hadisu meleki je proklinju do, do sabaha kaže Džibril Allahu prokunije a meleki svi kažu amin a meleki doba meleka se prima I tako svaki melek kaže, šta mislite da, da, da Džibril kaže jednom čovjeku Allahu prokuni Tako mi je Allaha bolje da toga nema na dunjalku, nikako. I da se gubi ako može naći sve mjesta da pobjegne. A nema kuda pobići. Proklinju je meleki, sve do, do sabaha je meleki proklinju. Ja u istinu ne mogu shvatiti muslimanku koja tako postupi. Koja svjesno svoga muža odbije, a zna za ove hadise. Po meni takva muslimanka ili u njenoj vjeri ima velika krnjevost, ili u njenom razumu ima krnjevost. Jedno do to dvoje sigurno. Ili razum nije potpun, ili vjera mi nije da ti Allah kaže da je ljut na tebe zbog jednog djela koje, koje pučiš i ti ga svjesno činiš. Takav čovjek, njegova vjera nije ispravna. u u svojoj vjeri ima krnjavosti i mora to gledati to popred. Znači, zato žena muslimanka mora gledati kako se ponaša prema svojom mužu. No, međutim, ovo sad ne znači da muž se može ponašati kako želi i kako hoće. Nikako. Ovo smo kazali s ove strane. Kada bi neko upitao kako se muž treba ponašati prema ženi, mogli bismo kazati slično ome što smo kazali kako se žena treba ponašati prema mužu. E to je, braćo, Allah htio da napravi te čvrste međuljudske odnose i da usadi zdrave temene u jednom društvu. A ako muž nije dobar prema svojoj ženi, šta mu koristi više nakon toga? Ako čovjek nije dobar prema ženi i žena nije dobra prema mužu, da je sav dunjanuk dobar, tako društvo nema vrijednost nikakve. E zato je Allah žanu htio da usadite čvrste temelje između oca i majke, između muža i žene, između djeteta i oca i tako dalje. I da bi tako jedno društvo da bi moglo opstati na takvim na takvim temeljima. Jeste. Tako da sestre ne pomisle da su muslimanke u ovaj u islamu nekako polu polu roblje koje samo treba raditi i slušati i pokoravati se, a muž može činiti. Ne, ne može. Poslanik kaže najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. E, ko te pita, brate, kako da budem najbolji musliman kad je dovedi svoju ženu? I pita je, kakav je on prema tebi? Ako je dobar i dobar je musliman, ako nije dobar i nije dobar je musliman. To su reči poslanika. Hoš biti najbolji, bud najbolji prema ženi. Neš biti najbolji, to je druga stvar. Znači čovjek se mora lijepo opoditi, opoditi prema svojoj, prema svojoj porodici. Allahu ta'ala. I kada pogledamo siru poslanika, sa se njegovu istoriju, njegovu biografiju, to se jasno vidi. Vidi se kako je poslanik da je najljepše postupao prema svojim ženama. Čak i u onim momentima kada su griješile, kada su mu nepokorne bile, poslanik stalo se lijepo postupao. I uvijek je bio blag i nježan prema svojim, prema svojim ženama. Jesi. Nije Ako žena nije pokorna Allahu Đelešanu i nije pokornica, čovjeku je obaveza da joj čini dobročinstvo i da nastoji i da nastoji da je ukaže i da nastoji da je ukaže na istinu i na hak ne bi li Allah Đelšanu dao da se ona promijeni i da se popravi to je znači put i način onoga dobročinstva koji može žena da se okrene Allahu i Đelšanu vjeri jer ako je čovjek grub i ako je čovjek ovaj ružno se obhodi prema svojoj ženi, možda ona nikad takva ne, kao takva neće primiti od čovjeka. Ali koliko primjera ima da je čovjek prvo ušao u vjeru i njegova žena nije htjela, pa on svojim lijepim postupcima doveo do toga da njegova žena uđe vjeru da se pokrije i da počne klanjati da postane dobra muslimanka i majka i da postaje odgajateljica jedne generacije znači u svakom slučaju čovjek je dužan da lijepo postupa jer lijepa, mi ne posjedujemo braće ništa nego lijepu riječ šta posjedujemo mi do lijepe riječi nemamo ništa osim toga nemamo mi islamske države da se poželimo halifi taj taj musliman neće da klanja kako da ga kaznimo nego imaš siha da mu kažeš, da mu kažeš i da mu spomeneš hadise koji govore o pogrdi onoga koji, koji ostavi namaz. Kako će skončiti onaj koji ostavi namaz? Da ga nasihatiš, pa ako prihvati prihati. Ako ne prihvati to je Allahovi Đeršanu ruci, onu upućuje koga <laughs> ženi. Da li, znači, e, dijete koje ima 7 ili 8 godina može da predvodi svoje upućanje u namazu? i sam slučajno u svakom slučaju spore oko tog pitanja, pa jedni učenjaci zabranjuju djetetu koje nije puno da predvodi džemati. A međutim, ovaj, navodi se kod Ebu Davuda u njegovom sunanu predaja koji se kaže da je jedan asab koji se zvao Amr ibn Seleme da je predvodio džemat. Kaže, bio sam, kaže, najučeniji od ashaba u Kur'anu. Najviše sam Kur'ana znao na pamet, a imao sam, kaže, 7 i 8 godina. Kaže, pa se mi, kaže, predvodio, predvodio, kaže, u namazu Kaže, pa kad bi kaže učinio seždu, kaže, nisam imao dovoljno odjeće da se pokrijem. Vidite, draga moja braća, kako sa dijete od ashaba predvodi džemat, ali nema dovoljno odjeće na sebi da pokrije sva svoja stidna mjesta. Pa kad bi kaže ošao na seždu, kaže, otkrilo bi se nešto od moga stidnog mjesta. Nema, nema odjeće da stavi dovoljno na svoje tijelo. Ne da nema deset košulja da mijenja svaki dan, po mjesec dana čovjek nikad nisu košulju ne obuče. Nego nema jedne odjeće koju bi, koju bi neprestano jeli, koju ne prestano oblačio koja pokriva njegove dijele, njegovo cijelo tijelo kaže pa su kazale žene kaže pokrijte stidno mjesto svoga karije kad se kaže učini seždu kada pokrijte stidno mjesto kada da ne gledamo stidno mjesto vaše karije iako je on bio dječačić jel kaže pa su mi kupili kaže jednu omansku košulju jednu veliku kaže kaže nakon islama kaže nisam se ničemu više obradao što toj košulji to bi bila najdraži mi poklon to bio košulja Danas dijete kada mu kupimo nešto, on ne raduje se. Ne znam kakav poklon da mu kupiš, da mu kupiš ne, ne, ne kakav savremeni uređaj, video igre, kompjuter i sl. To je za dijete potpuno normalno. A kaže, ja sam se obradio u toj košili, nakon toga nije bilo radosti za mene. Na Kaže, pa sam, kaže, predvodio na, ljude u tom, o, jeli, u, a, a ja jer u toj košulji. Tako da nema smetnje šalo tela da čovjek, čak što više pomeni je dobro da čovjek uči djete da predvodi a, a, svoje ukućanje u namazu. Jer tvoje djete dok tebe predvodi u namazu dok je tako malo, ti si ga učinio da predvodi šta porodicu. Kad dođe možda do 10 ili 12 godina učinit ćeš ga da predvodi ljude u, u mesecidu. Sa 20 godina taj će biti spreman da bude halifa, da predvodi jednu državu. Jer si ga naučio da on bude ispred ljudi, da govori ljudima dobro i da ih poziva u hajdu. Nisi ga naučio uvijek da bude po strani. Mi dijete kada odgajamo, uvijek kažeš, šuti šta ti znaš. Nemaš ti uš, prekini. Vidiš kako drugi znaju, a kako ti ne znaš, učuti i tako dalje. I onda dijete uvijek osjeća šta da je ono uvijek nisko, da je poniženo i tako dalje i onda se usručava i tako dalje i onda sutra to dijete treba doći i povesti ljude kako će povesti ljude kad ovaj, kad, kad ga je čovjek tako odgajao bila jedne prilike jedna emisija u Jordanu vezana za odgoj roditelja odgoj djece, oprostite A dobro bilo da ima i za odgoj roditelja. Neka treba emisija i odgoj roditelja isto. Ovaj, da bi roditelji mogli odgojiti djecu kako treba, treba odgojiti roditelje. Kaže, pa je jedan e, doktor došao je i govorio o svojoj istoriji. Kaže, kaže, mene je moj babo uvijek zvao, kaže, njega zvao tamo njegov babo da je magare. Kaže, šta god učinim, kaže da je magare. Ti si, on je tamo magare, jel? Kaže, jedne prilike kaže, i kaže, ja sam bio ubiđen 100%, kaže, on govori za sebe, kaže da sam ja, kaže, magare, da ja nisam insan nikako. Kaže, jedne prilike rekao je moj otac mome bratu mlađem da je magare. Kaže, pa sam se naljutio. Kaže, nije on magare, kaže, ja sam magare, kaže, za sebe. Kaže. ja sam, kaže, magare, babo, kaže, to je moje, kaže, nije, pa se naljutio, jer on je smatrao da to što mu je dao, taj epitet, tako ružan, on je smatrao da je to njemu i da je to svojstvo njemu, da nema to pravo niko da uzme. Kaže, nije, kaže, kaže, ja sam, kaže, to, nemoj, kaže, njemu, jeli. I kaže, ja sam tako rastao kad je sa djetom, kaže, ja sam imao osjećaj, kaže, da sam kao u istinu tup, kao magare, da ništa ne znam, da nemam potrebe pokušavati ništa jer neću uspjeti. Jer me, kaže, tako baba odgajao. Kad god nešto da učinim, kaže, to ne valja, to nije u redu, to nije isto. Mjesto da mu da morala, da mu da malo nade, bar tračak nade, on kaže, ne, nije to u redu. I onda tako odgaja svoje dijete i kada naraste, kaže, e sad dobićeš jedan položaj u kome ovaj, trebaš da predvodiš jedno društvo. Neće ni taj uspjeti to društvo, jer on nije, on nije sposoban za to. Jer jedan čovjek, braćo, može okrenuti cijelu jednu, jednu zajednicu. Jedan čovjek može stati da, da jednu državu da je okrene naopako. Par ljudi može okrenuti jedno društvo. To pogledajte kako se je dešavalo u, u mnogim zemljama. Par ljudi, pojavi se jedna zdrava skupina, od njih četiri, pet počne sve, napravi se džemat, vidiš ljude, ulaze u, u, u, u određeni mezhev ili određenu sektu i tako dalje, izmjene jedno društvo. Bilo da se radi u pozitivnom ili negativnom smislu. Zato ne treba čovjek gubiti nadu i kazati mi smo danas malo brojni, ne možemo ništa, ne možeš ništa da uradiš možda na većem onome planu, ali možeš početi iz onoga temena da odgajaš generaciju, da odgajaš svoje dijete, da odgajaš svoju ženu, da svoje majke dobročinstvo činiš, da svome ocu dobro i tako dalje. I kad se izgrade ti zdravi odnosi, onda mi možemo prelaziti u drugu fazu, jer mi imamo zdrave temelje. A kuda ćeš ići bez zdravih temelja? Kako god kuću da napraviš na zdravim temeljima, ta kuća nema vrijednosti. Jer kogod dođe da kupi kuću ili da, da se useli, kaže temelji ispucali ko smije ući tako kuću kad ste ispucao i nakon toga znači onda jeli, nema nikakve vrijednosti zato znači treba početi jeli, iz tih samih temelja yes. stvar ovdje ima pitanje kakav je slučaj ako čovjek ne uzima u obzir ženinu bolest trudnoću pa pored toga se ljuti a ona mu to objasni A ovdje u svakom slučaju, braćo, mi kad smo govorili da je žena dužna ovaj, da se odozove svom mužu, ako se pitanje odnosi na to, a ovaj, a, nema sumnje da čovjek mora da izme u obzir te stvari. Svakako bolest, trudnoća, teško, teško nekako psihičko stanje i tako da je to čovjek sve treba da uzme u obzir. Jer nije žena mašina i kompjuter koji je programiran, kada god joj daš onaj naredbu, ona se odazove iz tog momenta. Pa i žena ponekad je zablokira, kao što kompjuter može zablokirati. Znači nije žena spremna da čovjek uvijek ispuni ono što traži, ali čovjek treba imati znači fleksibilnost i dovoljno da razumije svoju ženu. Žena bolesna, ženi neko preselio od, njene rodbine, ženi se desla ne, teško psihičko stanje, prolazi kroz jedan period, što ja znam, sihar i slično tome, to čovjek treba imati obzir. Pa treba znači se lijepo ponijeti prema svojoj ženi. Kako čovjek može se strpiti ako kažemo ako se odnosi na ovoj stvari 40 žena dana možda kad mu je žena nakon poroda to je Allah zabranio. Isto tako u mnogim drugim situacijama. Čovjek treba da ima obzir prema svojoj ženi i ovaj da bude je e, korektan. A ono ono što smo govorili od proklinjanja i tako dalje, to se odnosi na ženu samo u onom slučaju kad žena nema prepreke šerijetske validne i tada je li svoga muža odbije, tada se odnosi na to. A u svakom slučaju ako žena ima o, o, ovaj razlog šarijatski onda će svojom mužu na lijep način ukazati da ima opravdanje a ako se on nakon toga ranjuti onda inša Allah tada se to ne odnosi na nju jeste طه البشير بكل خير كتاب الرسل والهدي الدليل وصلى ربنا في كل Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى ربنا في كل